četvrtkom. The Godina je 1934. U siječnju te godine Adolf Hitler posjetio je Kummersdorf, mjesto udaljeno nekoliko kilometara od Berlina. Tamo ga je dočekao general Heinz Guderian, načelnik stožera inspektorata motoriziranih trupa. Na vježbalištu u Kummersdorfu Guderian je za Hitlera i njegovu pratnju pripremio vježbu motoriziranih jedinica. Nije da se nešto imalo zavidjeti toga dana u Kumersdorfu. Prema odredbama Versajskog ugovora, njemačka vojska nije smjela u svom arsenalu imati tenkove i oklopna vozila. Zato se te 1934. godine po vježbalištu kotrljalo nekoliko motora, kamiona i vozila s gusjenicama. Bilo je tamo i nekoliko poljoprivrednih traktora presučenih ceradama kako bi što više ličili na prave tenkove. Ali kada je vidio tu vježbu Hitler je rekao to je ono što trebam, to je ono što moram imati. Tog siječnja te 1934. godine pred Hitlerom je paradirao zametak pancer divizije Wehrmachta. Guderian je toga dana uspio privući Hitlerovu pažnju i s njegovom je potporom počeo stvarati tenkovske jedinice njemačke vojske. Guderian je ismislio i novi način upotrebe tih tenkovskih jedinica. U okviru moderne vojske tenkovi će moći doći do punog izražaja samo ako se prema njima bude odnosilo kao prema glavnom oružju vojske. Pancer divizije moraju biti upotrebljene u masovnom napadu po neprijateljskim bokovima i pozadini, moraju se upotrijebiti i u potjeri za neprijateljem koji se povlači, jer se tako može izazvati kaos i zbunjenost u neprijateljskim redovima. Tenkovske se jedinice ne smiju upotrebljavati u dugim bitkama, već u kratkim i dobro tempiranim operacijama, koje se pokreću jasnim i kratkim zapovjedima. Iznenađenje, brzina i žestina napada, to su načela upotrebe tenkova u bitki. Poljska je bila prva zemlja koja je imala tu nesreću da se na njezinom tlu prvi puta u ratu isproba novi način ratovanja. Uz sirene štuka, jurišnih bombardera, tenkovi pancer divizija su u munjevitom ratu Blitzkrigu pregazili poljsku vojsku. Vojni stroj nacističke Njemačke predvođen tenkovskim divizijama u svibnju 1940. godine počeo je pobjednički pohod na zapadu. U lipnju 1941. četiri pancer grupe predvodile su njemačku vojsku u invaziji na Sovjetski savez. Tenkisti su imali povlašteni položaj u njemačkoj vojsci. Imali su crne odore posebno šivane za njih, bolju hranu i veću plaću. Oni su bili elita njemačke vojske. U zimu 1941. elita je doživjela prvi poraz. Godine 1942. Wehrmacht je počeo svoju ljetnu ofenzivu. Tenkisti njemačke vojske prošli su te 1942. godine isti put kao i prije godinu dana. Samo sada su ciljevi bili Stalingrad i Kavkaz. Ali zima 1942. na 1943. godinu ponovo je pripala Crvenoj armiji. 3. veljače 1943. vrhovno zapovjedništvo Wehrmachta objavilo je posebno priopćenje. Bitka za Stalingrad je završena. Vjerna svojoj zakletvi da se bori do posljednjeg daha, šesta armija pod primjernim vodstvom feldmaršala Paulusa podlegla je pred daleko nadmoćnim neprijateljem i nepovoljnim okolnostima koje su djelovale protiv naših snaga. Priopćenje je pročitano na radiju zvukove prigušenih bubnjeva, a nakon čitanja priopćenja emitiran je drugi stavak Beethovenove pete simfonije. Hitler je objavio žalost u trajanju od četiri dana ali u svom glavnom stanu u istočnoj Pruskoj Hitler je bjesnio zbog predaje svoje najbolje opremljene njemačke armije. Oni su se ondje predali. Da nisu, zbili bi svoje redove, formirali zadnju obranu i posljednji metak sačuvali za sebe. Taj Paulus trebao se ustrijeliti kao što su se nekad zapovjednici bacali na mač kada bi vidjeli da je bitka izgubljena. Čak i Kvint je var naredio svom robu, ubi me, Nakon pobjede kod Stalingrada, Crvena armija krenula je u oslobađanje sovjetskog teritorija. Napade su predvodili sovjetski tenkisti. Na sjeveru je Crvena armija razbila blokadu Leningrada i pružila izgladnjelom gradu novu nadu, govori profesor povijesti Tihomir Ponoš, novinar vjesnika. Stalingradska bitka službeno završava 2. veljače 1943. godine, no to ne znači da završavaju bitke po drugim dijelovima fronte, da pače čak niti na, na tom dijelu fronta, ove na jugu e, nisu tada prestale bitke. Ali ako krenemo recimo od sjevera, gore na sjeveru kod Iljminskog jezera, ona je južno od e, Leningrada, postojala je ta jedna izbočina kod mjesta Demjansk, to su zvali Vreća kod Demjanska, i sredinom veljače e, Crvena armija je napala tu izbočinu i sve je bilo gotovo za otprilike dva tjedna osim oslobođenog teritorija, Sovjeti su skratili svoju liniju, naravno kako to obično biva, skraćena je i linija ovaj obrambena Njemaca, ali to je bio jedan dosta lijep uh, uspjeh crvena armejaca, doduše žestokim borbama, ali nakon relativno kratkog vremena, a svako treba imati na umu da je teren eh, veoma nepogodan tamo za vođenje ofenzivnih operacija, ali sve puno eh, močvara, jezera i malih rijeka. Na središnjem dijelu istočnog fronta Crvena armija izbacila je njemačku vojsku iz Vjazme i Ržava. To su bila mjesta gdje su u jesen 1941. godine pancer grupa Hepner i pancer grupa Kot zatvorile svoja kliješta i opkolile više od 600 tisuća crvenoarmejaca. Druga izbočina nalazila se otprilike 200 km južnije i to je bila izbočina kod Rževa i Vjazme. To je zapravo od kasne jeseni, rane zime od Moskovske bitke 1941. Ta izbočina je bila potencijalno stalna opasnost za Moskvu i e, njemačka vojska Wehrmacht je praktički svakoga časa, naravno nakon temeljitih priprema, iz tog pravca mogla pokrenuti novu ofanzivu prema Moskvi. Napad je započeo 1. ožujka, Njemci su se već polako počeli prije toga evakuirati, jer su bili manje više svjesni da vjerojatno neće moći držati tu izbočinu. 3. E, ožujka Sovjeti su oslobodili Ržev, a 11. ožujka e, Vjazmu. Međutim, Sovjeti su zaustavljeni na pola puta od Vjazme prema Smolensku, ali je i ta izbačina također likvidirana. Iza njemačke vojske ostala je pustoš. U Vjazmi je od 5500 kuća iz grada čitava ostala samo 51 kuća. U ržavu je čitavo ostalo 495 kuća. Ni sela nisu mnogo bolje prošla. U području Sičevka od 248 sela spaljeno je njih 137. Velik broj stanovnika oko Vjazme i Rževa umro je od gladi. Oko 15.000 stanovnika ta dva grada deportirano je u Njemačku kako bi poslužili kao robovska radna snaga. Velik broj ljudi strijeljan je u odmazdama zbog partizanskih akcija i u progonima, ali tu su većinu strijeljanja izvršile jedinice Wehrmachta, a ne Gestapo ili služba sigurnosti SS-a. Ni na jugu Crvena armija nije nailazila na bolje stanje. U veljači je Crvena armija oslobodila Harkov, drugi grad Ukrajine i četvrti po veličini grad u Sovjetskom savezu. Početkom veljače bio se jedan dosta jak e, napad Crvene armije i zapravo tim napadom su praktički e, ne sve, ali skoro pa sve preostale satelitske E, trupe, dakle saveznici e, Njemačke prestali postojati kao nekakva koliko toliko ozbiljno organizirana vojna sila na tlu Sovjetskog saveza. E, uništena je druga mađarska armija, uništene su dvije talijanske divizije, talijani su inače već prije pretrpili velike gubitke u Stalingradskoj operaciji i 7. veljače Sovjeti su ušli u Kursk, 9. E, veljače, dakle dva dana kasnije, u Belgorad. To je bilo dosta važno jer je Belgorad samo 80 km od Harkova, a Harkov je grad koji je ukupno za vrijeme drugog svjetskog rata četiri puta mijenjao gospodare. Njemci, Sovjeti, Njemci pa na kraju ponovo Sovjeti, a od toga tri puta upravo te 1943. godine. E, riječ je o jednom od velikih sovjetskih gradova prije rata, on imao oko 800 tisuća stanovnika i riječ je o velikom jakom industrijskom centru. U njemu su se proizvodili traktori, lokomotive, turbine, generatori, turbogeneratori, a osim toga riječ je o gradu koji je zapravo na neki način srce Donjeckog bazena ili Dombasa. u kojem se nalaze ogromna, u Donbasu ogromna nalazišta ugljena, osim toga, tamo ima i mnogo i soli, žive, cinka, olova, e, željezne rudače, zlata. I e, cilj je sovjetskih e, zapovjednika bio ući u Harkov, na taj način prvo sve te strateške sirovine ponovo preuzeti u svoje vlasti ruke, naravno oduzeti ih Njemcima, dakle sebe ojačati, njih oslabiti i stvoriti kakvu takvu polazišnu osnovnu za daljnu operaciju dalje prema Ukrajini, dakle ponovo dalje i prema elektroenergetskim izvorima i prema sirovinama i prema žitu, što je bilo također e, važno. I 16. veljače ušli su u Sovjeti u Harkova. Mm. Mm. Harkov je za njemačku vojsku bio neka vrsta metropole na istoku. Radila su kazališta u kojima su njemački i austrijski izvođači izvodili Aidu i Don Quixota. Wagner je također bio omiljen među posjetiteljima kazališta u okupiranom Harkovu. U gradu je radilo mnoštvo restorana, kavana i bordela. Čak su i njemačke obitelji dolazile u Harkov i otvarale trgovine i kavane. Vrlo malo mještana sudjelovalo je u tom veselju. Kada su 1943. godine jedinice Crvene armije konačno oslobodile Harkov, popisano je stanovništvo. Rezultate popisa donosi Aleksandar Vert, ratni dopisnik Sunday Timesa iz Sovjetskog saveza, u svojoj čuvenoj knjizi Rusija u ratu. Kad su Njemci došli, u gradu je ostalo oko 700 tisuća ljudi. Sada ih je bilo samo 350 tisuća. Što se dogodilo s ostalima? Ruske vlasti ovako objašnjavaju nestanak polovice stanovništva. Ustanovljeno je da je 120 tisuća ljudi, većinom mladih, deportirano kao roblje u Njemačku. Oko 70 do 80 tisuća umrlo je od gladi, hladnoće i oskudice, osobito zime 1941. 42. Oko 30 tisuća su pobili Nijemci, među njima 16 tisuća židova koji su ostali u Harkovu. Ali njemačka vojska nije namjeravala otići iz Harkova. Sredinom veljače, u doba najveće krize za njemačku vojsku na jugu Sovjetskog saveza, Hitler je došao u Ukrajinu kako bi najurio feldmaršala von Manštajna zbog njegove zapovjedi da se jedan korpus povuče kako bi izbjegao opkoljavanje. U Zaporožju u stožeru grupe Armija Jug od 17. do 19. veljače trajali su dugi i strpljujući razgovori Hitlera s feldmaršalom von Manštajnom i njegovim stožerom. Manštajn uvjeravao Hitlera da je situacija izuzetno teška, Razgovori su na Manštenovo olakšanje okončani kada je 25. tenkovski korpus Crvene armije došao na 60 km od Zaporožja. Hitler je otišao za istočnu Prusku, a Manšten je počeo svoju planiranu operaciju kod Harkova. Formašten je prvo po ocjeni i savezničkih zapovjednika, pa i vjerojatno najboljeg vojnog povjesničara 20. stoljeća Eh, Bezela Lidela Harta bio najsposobniji njemački zapovjednik koji je imao jednu dosta rijetku osobinu, bio je izvanredan trupni zapovjednik, dakle na, terenu, a istovremeno je imao i izvrsne ovaj, strategijske zamisle što je obično odlika eh, štabnih oficira. On je 24. veljača, on u to vrijeme zapovjednik grupe armija E, jug i on tu svoju grupu Armija Jug, ona je imala u doba gradske bitke zadatak da se probije prema von Paulu sa ovoj šestoj armiji. Međutim, on u tome nije uspio, sad se on već polako morao izvlačiti da ga ne bi, e, da ne bi njega sovjetske trupe ocikle. Međutim, 24. E, veljača on pokreće ofenzivu sa nekakvim trupama koje su bile tako više skupljene na brzu ruku od onoga što je Njemcima preostalo i njegov glavni zadatak je ponovo zauzeti Harkov upravo zbog velikog, velike važnosti toga grada. Ta ofenziva je potrajala otprilike recimo tri tjedna, nešto malo više Zaustavile su dvije stvari. S jedne strane dobro organizirana sovjetska obrana, a s druge strane i tu ofenzivu, ali i recimo i cijeli niz sovjetskih ofenziva zaustavilo je proljeće. To je inače godišnja doba u kojem je najnezgodnije ratovati u Sovjetskom savezu, jer su otopi snijeg i let, ceste su i onako nikakve i zapravo sve postaje jedno ogromno more blata. Nakon otapanja snijega nastupila je rasputica, blato koje je progutalo većinu cesta i putova. Crvena armija nakon prvog kratkotrajnog oslobađanja Harkova nije putem mogla dopremiti ni hranu za svoje vojnike. Kada je par dana nakon tog oslobađanja Harkova Aleksandar Ver došao do grada zrakoplovom, tamo je zatekao zrakoplovce Crvene armije. Snijeg je počeo kopniti. Veliki blokovi kuća uz aerodrom bili su potpuno spaljeni. Uništeni Heinkel ležao je na aerodromu. Ondje se nalazilo i pet ruskih, vrlo aktivnih aviona. Dva su nas upravo dopratila. Na aerodromu je vladala zbrka. Nije bilo hangara ni ostalih zgrada. Neki mladi zrakoplovni narednik je, zatresavši glavom, primijetio Nalazimo se u pravoj gužvi. Kad se snijeg otopio, komunikacije su otišle k vragu, pa sad moramo ovamo avionima dopremati i benzin. Prije odlaska Nijemci su na ovom aerodromu sve uništili. Komunikacije su besmisleno duge i zaista vrlo loše. Najbliža pruga koja doista radi udaljena je preko stotinu kilometara. Trebali bi vidjeti što su učinili na Harkovskom kolodvoru, brdo ruševina za koje će trebati tjedni da se raščiste. Ni na njemačkoj strani stvari nisu bile bolje. General Günther Blumentritt ovako je u razgovoru s britanskim vojnim povjesničarom Bezelom Lidlom Hartom opisao rasputicu na istočnom frontu. Pješaci se kližu po blatu, a za vuču svakog topa potrebno je po nekoliko konjskih zaprega. Sva vozila na kotačima utonula su u glib do osovina. Čak se i gusjeničari jedva kreću. Ubrzo je veći dio našeg teškog topništva beznadno zaglavio u blatu. Nije teško zamisliti kakve je to napore zahtijevalo od naših već i onako izmorenih trupa. Usprkos blatu, Manštajn je namjeravao zauzeti Harkov i u njemu zarobiti divizije crvene armije koje su već bile istrpljene od stalnog napredovanja i borbi ali to više nije bila ona crvena armija iz jeseni 41. ili ljeta 42. Ove se divizije crvene armije nisu dale tako lako okružiti. E, on je uspjevao Manštin za vrijeme te e, operacije osvajati teren, međutim, njega nije toliko zanimalo e, osvojiti teren, on je htio ono što su napraviti ono što su Njemci veoma uspješno radili 41. to je opkoljavanje, uništavanje većih sovjetskih jedinica. Eto, on baš nije ovaj, uspjevalo, su naravno i sovjetski zapovjednici od 1941. mnogo toga naučili i jedna od stvari koju su naučili je to kako ne biti opkoljen. E, međutim, 10. ožujka e, von Manstein uspjeva opkoliti Harkov, ali sovjetska crvena armija se nekako ipak ovaj uspjela izvući iz grada i 15. ožujka Njemci su ponovo zauzeli Harkov, dakle e, nepunih mjesec dana nakon što su Sovjeti oslobodili Harkov. 19. ožujka, četiri dana kasnije, Njemci su prodrli još 80 km dalje i osvojili Belgorod. I tada se počelo pričati u Njemačkoj o čudu Donjeca. Naime, od Stalingrada pa ovaj cijeli niz od sjevera prema jugu, o kojem smo malo prije ovaj, pričali, to su bile sve samo poraz za porazom. A taj, to čudo Donjeca, kojeg je konkretno kao izraz prvi put spomenut u, u novinama Berliner Zeitung se uspoređivalo sa čudom na Marni iz 1914. francuskim čudom na, na Marni kojem je zaustavljen njemački napad u Prvom svjetskom ratu i to je svakako pretjerana i neodgovarajuća usporedba, ali svako malo su se od tada pa do kraja drugog svjetskog rata njemački zapovjednici uzdali u to da će se ponovo dogoriti neko e, čudo od Donjeca. Nakon devet mjeseci velikih i ogorčenih borbi na istočnom frontu nastupilo je zatišje. Nakon tih devet mjeseci njemačka se vojska našla na linijama na kojima je bila u srpnju 42. godine. Ali za razliku od ljeta 1942. sada je njemačkoj vojsci i njezinim saveznicima nedostajalo 50 kompletnih divizija. Čudo kod Donjeca davalo je neku nadu njemačkim zapovjednicima. Hitleru nada nije ni bila potrebna. On je bio uvjeren u njemačku pobjedu ili uništenje. Ali pobjeda kod Harkova bila je mali uspjeh u odnosu na ljeta i jeseni 1941. i 1942. godine. Nakon Stalingrada uslijedila je katastrofa u Sjevernoj Africi, gdje je četvrt milijuna njemačkih vojnika palo u zarobljeništvo. U noći 30. svibnja 1942. godine tisuću britanskih bombardera napalo je Keln i od tada su njemački gradovi bili pod stalnim napadima savezničkih bombardera. Prošli su dani munjevitog rata i velikih ofenziva s tisućama tenkova i zrakoplova. Inicijativa je prešla u ruke saveznika. A na istočnom frontu Crvena armija postajala je sve bolja i ubojitija. Tenkovi Crvene armije bili su sve bolji i brojniji. Ali u proljeće 43. Hitler i njemačko vrhovno zapovjedništvo planirali su novu operaciju koja bi njemačkoj vojsci trebala vratiti inicijativu. E, plan što se tiče vojnih planova na e, istočnom bojištu, njihov plan je bio napasti i treće ljeto za redom. Naime, ritam na istočnom bojištu je bio takav do tada da su ljeta pripadala Njemcima, a zime Sovjetima. E, pojavilo se ta izbočina kod Kurska oko koje će se voriti ta velika bitka u srpnju koja je, kako je kazao sam Manštajn, izgledala tako primamljivo a ona je produžila njemačku liniju za otprilike 500 km, što znači da su morali imati više vojnika na bojištu, da su ih mogli manje imati u rezervi, manje odmarati i tako dalje. A e, sam taj napad na, na Kursk će zapravo biti nastavak akcije koju je Manštren započeo u veljači i zaustavio na početkom proljeća, dakle tamo negdje 19. 20. E, ožujka i osnovni plan će biti zapravo izuzetno jednostavan napasti iz, dva pravca, sa sjevera iz pravca Orela, iz juga iz pravca Belgoroda, sastati se kod Kurska i ocijeći e, velike sovjetske jedinice, uništiti ih i, što je bilo od njima zapravo najvažnije, ponovo preuzeti stratešku e, inicijativu. Od početka rata na istoku, njemački zapovjednici, za razliku od Hitlera, nisu pocijenjivali vojnike Crvene armije. Nakon rata ovako je felmašal Ewald von Kleist ocijenio sovjetskog vojnika u razgovoru s vojnim povjesničarom Bezilom Lidlom Hartom. Ti su ljudi bili prvorazredni borci od prvog dana rata. Naš smo uspjeh dugovali samo činjenici da su naši vojnici imali bolju obuku. Postali su prvorazredni vojnici zahvaljujući svom iskustvu. Žestoko su se borili. Imali su zapanjujuću izdržljivost i mogli su se boriti bez većine onih stvari koje su druge vojske smatrale nužnim za borbu. General Günther Blumentritt, koji je prve mjesece rata na istoku proveo bliže vojnicima, ovako je opisao vojnike Crvene armije. Tek u ovom ratu smo saznali što riječ Rusija stvarno znači – Početne borbe u lipnju 1941. godine otkrile su nam novu sovjetsku vojsku. Naši su se gubici u odnosu na kampanje na zapadu popeli na 50%. Bataljun tajne policije i bataljun žena tjedan je dana branio staru tvrđavu u Brest-Litovsku. Usprkos bombardiranju iz zraka i iz naših najtežih topova, oni su se borili do zadnjeg čovjeka, nisu se predavali. Naše su trupe saznale što znači boriti se s Rusima. Führer i njegovi visoki zapovjednici to nisu znali i to nas je koštalo. A i sovjetski zapovjednici postajali su sve bolje i bolji. General Heinz Guderian ovako je opisao svoje suparnike. Nijedan od njih nije valjao 1941. godine. O maršalu Buđoni u sovjetskom zapovjedniku koji se borio protiv mene, jedan je zarobljeni sovjetski časnik rekao Buđoni je čovjek s jako velikim brkovima, ali i s malim mozgom kako su godine prolazile, postajali su sve bolji i opasniji. Ti sve sposobniji zapovjednici počeli su nakon zatišja planirati nove operacije. Sovjetski plan je bio obnoviti ofenzivu koju je zapravo udarom zaustavio Manštajn damo još u, veljači i oni su saznali za njemačke planove oko Kurska i sad se tu pojavile određene dvojbe što da oni čine. Eh, prva ideja je bila zapravo defenziva. Iscrpiti eh, njemačke snage u napadu, kada se ove dovoljno eh, iscrpe, krenuti u protunapad. Drugi napad je bio, druga ideja je bila pokrenuti napad prije nego što Njemci pokrenu svoj napad i za to se recimo zauzimao Rokosovski, dok se za ovu prvu varijantu jako zalagao Žukova i dosta veliku podršku Vasiljevskog je imao. 12. travnja 43. prihvaćena je prva varijanta, dakle defenziva, s tim što je bilo e, jasno rečeno, jasno naglašeno da ako će Njemci odugovlačiti sa početkom svoje ofenzive, onda će Sovjeti pokrenuti svoju ofenzivu. I ono što je razlikovalo recimo Sovjeti u odnosu na 42. je to što više nije bilo pretjeranog optimizma. Naime, nakon što su Sovjeti uspjeli preživjeti uopće 41. početkom 42. u proljeće 42. oni su tako imali jedan pa gotovo pa i suludu količinu ovaj, optimizma su mislili da će oni vrlo brzo sada završiti i obračunati sa Njemcima. Međutim, oni su 42. vidjeli da to baš ipak nije tako ovaj, lako. Tako da su u svim svojim procjenama 43. bili puno oprezniji nego 42. I tu sad samo za kraj valja još jednu stvar eh, imati na umu da se posebno 43. Stalin zapravo vrlo malo petlja u vojne operacije. On je koliko god to može čudno zvučati ako imamo na umu nekakav mentalni sklop tog čovjeka, on je 43. pa dobrim dijelom ovaj, i kasnije doista svojim vojnim zapovjednicima pustio da oni ratuju, da oni planiraju i izvode vojne operacije. Nakon pada Stalingrada, nacistički ministar propagande Jozef Goebbels na jednom je velikom skupu okupljene podanike Njemačkog rajha upitao žele li totalni rat. Gomila koju je Goebbels svojim govorom doveo do usijanja odgovorila je da želi. Totalni rat već je došao u Njemačku. Savjetnički bombarderi udarali su na njemačku industriju i počeli su s razaranjem njemačkih gradova. Rat na istoku tražio je sve više i više vojnika i godišta koje su odlazila u vojsku bila su sve starija. Uskoro će i mladići odlaziti u vojsku. Zločini nacističke Njemačke onemogućili su svake pregovore sa saveznicima. Zapravo, samo jedan dio njemačkog društva nije bio početkom 1943. godine u totalnom ratu. A to je bila njemačka industrija, koja se do Stalingradske bitke ponašala kao da je u mirnodopskom razdoblju. Naime, to, to je zapravo malo ovaj, jedan od paradoksa povijesti da se Hitler kao totalitarni vladar Eh, jako bojao gubitka popularnosti i jako sporo je recimo uvodio i racioniranje namirnica, benzina i eh, tkanina i tako dalje, dok recimo eh, demokratski Britanci ili Amerikanci su to napravili bez ikakvog razmišljanja. Tako da je njemačka industrija dosta sporo prelazila na tu ratnu proizvodnju i ona je zapravo dosta ona recimo 40. godine, 41. bila na nivou 39 njihova vojna proizvodnja, ako su im vojne potrebe bile daleko veće, još su 40. do duše djelomično to uspjevali nadoknariti zahvaljujući velikom vojnom pljenu zbog ratnih pobjeda, ali 41. to definitivno nije moglo biti dovoljno. E, važan pomak bio se zapravo 42. kada na položaj ministra za naoružanje municiju dolazi Albert Perinač, arhitekt, Hitlerov omiljeni arhitekt, nakon što je doktor Tod poginuo u, u zrakoplovnoj nesreći, on preuzima to, e, taj položaj i on zapravo centralizira proizvodnju i uspio je napraviti zapravo jako puno. Na neki način mnogi smatraju da je on svojim sposobnošću produžio rat. Ali je osjetno napredio njemačku vojnu proizvodnju u apsolutno svemu. Tako da je recimo 44. to kada je Njemačka već bila u, velikim problemima i izgubili su dosta sirovina koje su prije kontrolirali, su naprosto izgubili teritorij i njemački gradovi su bili u, velikim problemima zbog e, silovitih zračnih udara, posebno zapadnih saveznika, ali je on recimo u srpnju 1944. uspio ostvariti e, rekordnu proizvodnju za razdoblje drugog svjetskog rata. U Sovjetskom savezu nakon teške 1941. i 1942. godine trebalo je pod svaku cijenu povećati proizvodnju. Prvo, veliki dio najbolje zemlje, žitnice Sovjetskog saveza, bio je u njemačkim rukama. Koliko je to bila plodna zemlja, govori i ratno prisjećanje Žoresa Medvedeva, čuvenog disidenta iz razdoblja Sovjetskog saveza. Medvedev se u svojoj knjizi o Mihajlu Gorbačovu prisjetio svoje kratke vojne karijere, koju je okončalo teško ranjavanje iz njemačkog snajpera. Medvedev je bio ranjen dok je izlazio iz rova na nezasijanom polju, koje je bilo tako plodno da je crnica dopirala znatno ispod samog dna rova dubokog 2 metra. Nestašica hrane vladala je cijelim Sovjetskim savezom. Tijekom 42. i 43. nestašica je vladala i u Moskvi. U glavnom gradu Sovjetskog saveza jedva da je bilo povrća. Sljedovanja kruha varirala su od 400 do 800 grama po stanovniku. Pričuve krumpira i povrća ili su opljačkale njemačke jedinice ili ih je preuzela crvena armija. Lijekova nije bilo, vađenje zuba i manje operacije rađene su bez anestezije. Vladala je nestašica šećera, masti, mlijeka i duhana. Na ulicama pušenje cigareta naplaćivalo se dvije rublje za jedan dim. Sovjetski savez morao je i povećati proizvodnju ratne opreme. Katastrofe u ljeto i jesen 1941. i 1942. godine odnijele su ogromne količine opreme, ali tada su izgubljena najbogatija industrijski najrazvijenija područja Sovjetskog saveza. Njemačka vojska okupirala je ogromne zalihe željezne rude u krivom rogu. U Donbasu ogromna nalazišta ugljena pala su u njemačke ruke. Sovjeti su ostali i bez ogromnih električnih centrala u Ukrajini, Nalazišta mangana, nikla, cinka i nafte također su pala u njemačke ruke. Trebalo je nadoknaditi sve te gubitke. Sovjetska akademija znanosti tražila je nalazišta ruda po slobodnom dijelu Sovjetskog saveza. Oko 200 tisuća novih, priučenih rudara spustilo se u nove rudnike. Ali taj napor davao rezultate. U drugoj polovini 42. i početkom 43. godine iz ogromnih tvornica na Uralu mjesečno je silazilo 2000 tenkova T-34 što se tiče Sovjeta, njima je zapravo na neki način 43. negdje zapravo od kraja 42. pa 43. također bila neobično važna za, za vojnu proizvodnju. Naime, 41. oni su doslovce tisuće tvornica demontirali i prebacili daleko na istok. Na Ural, ali ne samo na, na Urale. Sad bilo je potrebno vrijeme da te tvornice doputuju do, do Urala, da se tamo demontiraju, ponovo ovaj, montiraju, bilo je potrebno prebaciti radnu snagu na Ural i puni učinak te zapravo gigantske operacije koja je provođena 1941. pod veoma teškim ovaj, okolnostima se pokazale 1943. godine, kada također raste sovjetska vojna proizvodnja. U prosincu 1941. godine Hitler je umirovio Feldmaršala von Brauhića, vrhovnog zapovjednika vojske, i sam je preuzeo tu dužnost. Onda je Hitler u sljedećih nekoliko mjeseci najurio mnoge zapovjednike koji su mu donijeli pobjede u prvim godinama rata. Kako su događaji na istočnom frontu išli sve gore za njemačku vojsku, Hitler je postajao sve čudniji. Boravio je u svojim glavnim stanovima, zapravo bunkerima koji su nosili imena Vučja Jazbina u istočnoj Pruskoj ili Vukodlak kod Vinice u Ukrajini. General Halder, načelnik stožera kopnene vojske, svaki se dan susretao s Hitlerom. Halder će zadnju godinu dana kao uvjereni antinacist provesti u koncentracionom logoru Dachau. Kako izgledalo raditi s Hitlerom, Halder je opisao u svom tajnom dnevniku. Neprestano pocijenjivanje neprijateljskih snaga poprima već groteskne forme i postaje sve opasnije. Ovdje je postalo nemoguće ozbiljno raditi. Patološka reakcija na trenutne impresije i potpun nedostatak sposobnosti da se shvati situacija i sagledaju mogućnosti daju takozvanom vodstvu vrlo čudan karakter. Nešto kasnije, kada se raspravljalo o Stalingradskoj operaciji, Halder je u dnevniku zapisao Hitlerove odluke prestale su imati bilo čega zajedničkog s principima strategije i operatike što su ih postavile prethodne generacije. Njegove odluke su proizvod naprasite prirode koja slijedi svoje trenutne impulse, ne priznaje granice mogućnosti i pušta da snovi i želje upravljaju njegovim dijelima. General Franz Halder stalno je upozoravao Hitlera na taj opasan položaj njemačke vojske na jugu istočnog fronta. I Hitler je odlučio nešto poduzeti. Otpustio je Haldera. Na oproštajnom susretu rekao je ovo sada već bivšem načelniku glavnog stožera. I vi i ja imamo problema sa živcima ali polovicu mojih nervnih poteškoća prouzrokovali ste vi. Nema nikakvog smisla da nastavljamo s tim. Nama je sad potrebna nacional-socijalistička vatrenost, a ne profesionalna sposobnost. Od oficira stare škole kakav ste vi, ja to ne mogu očekivati. Na Halderovo mjesto došao je general Kurt Zeitzler. Ni njemu vjerojatno najsposobnijem logističaru Wehrmachta nije trebalo dugo da uvidi da je suradnja s Hitlerom teška, gotovo nemoguća. U takvoj atmosferi stvaram plan za novu ofenzivu na jugu, koja je trebala vratiti inicijativu njemačkoj vojsci na istočnom frontu. Taj plan je nastao na recimo više načina. Prvo on je bio zamišljen kao što sam već kazao nastavak nove ofenzive. Drugo, ta je izbočina stvarno izgledala jako primamljivo. E, treće, njemački generali i maršali se nikako nisu mogli dogovoriti što zapravo hoće a Hitler je htio pobjedu i on je tvrdio i dalje da može pobjeriti na istoku i što je veoma zanimljivo i dalje sa velikim podcjenjivanjem govorio o vojnoj sposobnosti e, Sovjeta i dalje je tvrdio da su ih bitke 41. i 42. toliko iscrpile da oni sad svoje zadnje snage zapravo ubacuju u borbu. E, recimo, jedan od dosta važnih ljudi u njemačkom ratnom stroju, general pukovnik Heinz Guderian, za kojeg mnogi smatraju da je recimo jedan od kreatora tenkovskog ratovanja uz još možda dva, tri njemačka generala, da znači čovjek koji je izmislio tenkovsko ratovanje, bio je protiv operacije Citadela i protiv dakle, te operacije kod Kurska. I on je kazao Hitleru u jednom trenutku, on je inače bio jedan od onih koji se usudio usprotiviti Hitleru, kaže, je li doista potrebno napasti Kursk, je li uopće potrebno napadati na istoku ove godine? Mislite li da itko uopće zna gdje je Kursk? A Hitler mu je odgovorio, ja znam i svaki put kada ga se sjetim zaboli me žaludac. Naime, e, dobar dio njemačkih generala i feldmaršala je smatra da nakon Stalingradske katastrofe zapravo 43. ne treba poduzimati nikakve važnije e, ofenzivne akcije na istoku. Treba se odmoriti, treba popuniti jedinice, treba proizvesti dovoljno e, velik broj novih tenkova, novih samohodnih topova, treba ih dovoljno pažljivo istestirati, pa onda kasnije 44. krenuti u novu ofenzivu. Na sastanku na kojem je Guderian rekao da malo tko uopće zna gdje je taj Kursk i na kojem je Hitler rekao da ga, kad god se sjeti Kurska, zaboli želudac, bio je prisutan i von Manstein. Na tom se sastanku Guderian protivio napadu na Kursk, jer bi gubici u tenkovima mogli biti katastrofalni i tražio je da se prioritet da zapadu, jer se tamo očekivala akcija zapadnih saveznika. Guderian je ovako opisao držanje von Manštajna na tom sastanku. Na tome sastanku Manštajn, kao i uvijek kada bi se našao licem u lice s Hitlerom, nije bio u svom najboljem izdanju. Von Manštajn, kojeg smo više puta spominjali, iako je zapravo riječ o produžetku njegove ofenzive, također baš nije bio neki naročiti pristalica ofenziva i on je tu došao u jedan dosta veliki sukob sa Hitlerom, s tim što je u to vrijeme on još uvijek imao veliki utjecaj na Hitlera i on se zalagao za taktiku fleksibilne obrane. Dakle, poduzimati manje te taktičke ofenzivne napade, dobro se utvrditi i dobro u pozadini utvrditi ovaj, svoje položaje u slučaju jače sovjetske ofenzive kako bi se ako je potrebno povlačiti se e, vojska mogla organizirano povući, a ne u, u neredu i u bježanju, jer tada, se, tada je rizik e, gubitaka, velikih gubitaka ogroman. Cajsler, eh, što je zanimljivo, on je bio jedan od ljudi koji se dosta često čak i otvoreno svađao sa Hitlerom. On je bio jedan od najvećih zagovornika operacije kod Kurska. Od ljudi koji su bili u neposrednoj blizini Hitlera, zapovjednici koji su se protivili napadu na kursku izbočinu nisu se mogli ničemu nadati. Eh, ako govorimo o dva ključna čovjeka njemačke vrhovne eh, komande, Jodlu i Kajtlu, oni su tu bili, bilo onima koji su bili zagovornici, bilo onima koji su bili protivnici e, te operacije Citadela, oni tu zapravo nisu mogli pomoći ni jednom ni drugom. Naime, i Odol, koji nije bio baš tako nesposoban kako ga se ponekad prikazuje u povijesnim knjigama, je nakon Stalingrada zapao u duboku depresiju, a onda je, nakon, e, onda je tu depresiju zamijenio apatijom. I to je kod njega trajalo, pa skoro pa do samo kraja rata. Jel? Eh, od Kajtela se pak nije moglo ništa očekivati, vjerojatno nikada u povijesti ratovanja jedna tako velika vojska nije imala tako nesposobnog čovjeka na tako visokom položaju. On je bio načelnik štaba vrhovne komande, Feldmaršal po činu. on jedino što je znao, otprilike se svodi na onaj Jo Führer i to je to. Tu, tu se on negdje istrpljivao. Eh, vrlo često postoji to u memoarskoj literaturi, su njega generali i Felmašali prije sastanaka, dnevnih sastanaka koje su imali sa Hitlerom molili da se suprotstavi Hitleru, da Hitler ponovo ne bi donio neku vojno nerazumnu odluku i on bi im svakako rekao da će to učiniti. Međutim, čim bi se Hitler našao u prostoriji, on bi potpuno promijenio svoje mišljenje. Dakle, od njega nikakve pomoći ovaj, nije moglo biti za one razumne eh, ovaj, njemačke zapovjednike. Čak je recimo Hitler insistirao na tome da prvi termin napada bude već u svibnju. Međutim, to je bilo potpuno nemoguće. Nije se naprosto mogla pripremiti tako velika operacija u tako kratkom roku, a osim toga čekali su se i novi tenkovi koje je Šper običao u velikom broju pa ih nije uspio isporučiti u velikom broju. Osim toga, e, Hitler je tada jako promijenio svoj način rada ako ga se uspoređuje s načinom rada do 39. Hitler do 39. zapravo nije radio puno. E, sada je on preuzeo na sebe ili barem htio ili mislio da mora na sebe preuzeti svu odgovornost, da, da mora proučiti svaki detalj i tako dalje, pa se onda čovjek pita što ćemo svi oni silni savjetnici i onaj kompletan njemački ovaj, e, generalštab. A to je pak značilo da on ne samo sebe iscrpljivao, a uz to nije bio uopće naviknut na, na težak rad, nego je potpuno besmisleno iscrpljivao E, te ljude, te, te generale i, i felmašale, osim toga on kako je patio ovaj, od insomnije, onda je vrlo često znao da dugo u noć konferirati ili zvati ljude da vam dođu kod njega na sastanak, prvi jutarnji sastanak u 12 ili 1, što su, dakle, njihovi bioritmovi se uopće nisu poklapali, što je također imalo određenih ovaj, posljedica na kvalitetu odluka koje su usvajane tamo. Čine kod ukrajinskog grada Kurska, velikog željezničkog čvorišta, bila je velika poput Engleske. Već na kraju operacije kod Harkova tamo su se počele gomilati njemačke snage. Ali za napad na izbučinu kod Kurska trebalo je proizvesti nove, goleme količine oružja. I to je oružje trebalo dopremiti na istočni front. Uz to stara oružja više nisu mogla doniti pobjedu na istočnom bojištu. Sovjetski tenkovi, prije svega T-34, bili su bolji od njemačkih tenkova. General von Manteuffel čija je tenkovska jedinica došla na 25 km od Moskve u zimu 1941. Ovako je Lidl u Hartu opisao sovjetske tenkove. Opći dizajn sovjetskih tenkova bio je dobar i u isto vrijeme jednostavan do sirovosti. Nisu osiguravali nikakvu udobnost za posadu, kao njemački, američki ili britanski tenkovi. Njihova vanjština bila je isto tako gruba kao i njihova unutrašnjost. Neke od njih nisu čak bili ni obojani. Ali top im je bio sjajan i ostali dijelovi nužni za borbu bili su dobro projektirani. Bežični radio do 1943. godine imali su samo oni tenkovi u kojima su bili zapovjednici. Kasnije su svi opremljeni s radijom. Neki sam se put susreo i sa ženama koje su operirale radioaparatima u tenkovima. Sve one su bile izuzetno hrabre, oštre i fanatične u borbi. Prvo sovjetski tank T-34 je natjerao Wehrmacht da zapravo napravi neke nove tenkove koji su dodušene u nacrtima postojali neki već od 1937. Do tada su Njemci svoje tenkove označavali brojevima, imali su ih u brojevima od 1 do 4, a od tada su ih počeli nazivati po divljim mačkama, jer tada su napravili dva poznata takva tenka, e, Panter i Tigar. Oni su zapravo htjeli napraviti dobar srednji i dobar teški tank. Dobar srednji tank koji bi imao dobre manevarske sposobnosti i velik top kojim bi mogli ovaj, parirati e, na bojnom polju tenku T-34 i teški tank koji bi bio onaj vršak koplja koji bi u ofenzivnim akcijama prodirao napred ovaj, i lomio protivnički otpor. Traži se, kad su oni to slagali otprilike recimo nekakve tehničke karakteristike, tražio se e, tank koji će imati duži top, e, koji će imati veći e, kalibar, dakle 75 mm minimum, toliko je imao Panther, Tiger imao još veći 88 mm top, koji će imati šire gusjenice, što je u Sovjetskom savezu posebno važno, jer pod Moskom 41. su bili šokirani Njemci kad su shvatili da njihovi tenkovi, čije su gusinice bile široke najviše 30 cm, jako lako propadaju u blato. A onda je došao sovjetski T-34 koji ima 60 cm široke gusinice koji jako teško propada u blato. E, zatim tražio se jači oklop, veća probojna e, moć zrna i veći domet e, topa tako da se može iz veće udaljenosti gađati protivnika. Napravljen je Panter. Nakon Pantera, njemački inženjeri konstruirali su i drugi, teški tank nazvan Tiger. Tako je u njemačkim pancer divizijama bilo šest tipova tenkova. Svaki je tip imao svoje podtipove. S razliku od Sovjeta, jer oni su imali drugo načelo organizacije svojih tenkovskih jedinica. Princip je opisao njemački general von Zenger u razgovoru s Bezilom Lidlom Hartom. Rusi su imali ova načela organizacije. Imati samo nekoliko tipova tenkova, odabrati najbolji tip stroja, konstruirati ga što je moguće jednostavnije i tada ga proizvesti u što je moguće više primjeraka. Naše pancer divizije imale su u ljeto 1942. godine 12 vrsta oklopnih vozila i 12 drugih tipova vozila. Ruske oklopne jedinice imale su u pravilu samo jedan tip tenka, najčešće je to bio T-34 i samo još jedan tip vozila, Fordov kamion. Rusi su imali samo tenkove i kamione u svojim mehaniziranim jedinicama nije bilo automobila, motocikala ili nekih drugih vrsta vozila. Tek kasnije, pred kraj rata, imali su nešto džipova što su ih dobili od Amerikanaca i u tim džipovima vozili su se zapovjednici bataljuna i viših jedinica. Tigar je bio taj moćni, teški tank, taj koji će naprosto lomiti protivnika – on je bio težak 56 tona. Kasnije su Njemci napravili još i drugu inačicu tigra, takozvani kraljevski tigr koji je bio 70 tona težak. Imao je 88 mm top, to je e, protuoklopni top montiran zapravo na, na šasiju tenka, a taj njemački protuoklopni top od 88 mm je možda i najbolje oružje koje su Njemci uopće proizveli u, u drugom svjetskom ratu. E, ono što je bio njegov ovaj, nedostatak bio je relativno mali akcijani radijus. A ono što su bile njegove dobre strane, prvo što je imao taj moćan top koji je imao veliki domet, usporedbe sa drugim tenkovima pa je mogao iz daljine, dakle još prilično neugrožen tuž druge tenkove i taj veliki oklop mu je davao naravno i veliku sigurnost i bio je naprosto teško uništiv. Ono što mu je bila velika mana Isto što se djelomično pokazati u bici kod Kurska, iako tamo nije sudjelovao još, još puno tigrova, je to što bi na malom prostoru, zgusnutom prostoru, baš zbog te svoje veličine s, njim, s njime bilo teško manevrirati i onda se pokazalo kod Kurska da su ga sovjetski tinkisti uspjeli jednostavno izmanevrirati ili nadmanevrirati, ali u recimo drugačijem tenkovskom poredku on je bio veoma moćan, on je bio možda jedan od najmoćnijih tenkova u, u drugom svjetskom ratu. i sovjetski konstruktori tenkova počeli su raditi na novim tipovima tenkova. U jesen 1942. počela je proizvodnja KV-1S koji je imao top od 76 mm, deblji oklop od svog prethodnika i tri teške strojnice. Onda su sovjetski inženjeri na taj tank stavili top od 85 mm i tako je stvoren KV-85. Onda je šasija toga tenka poslužila kao platforma za novi tank, čija je snaga bila dovoljno velika da ponese ime Josifa Staljina i na kraju, iz projektnih zavoda izašao je Josif Stalin 2, koji je imao top od 122 mm, tri strojnice, protuzrakoplovnu strojnicu i bio je težak 44 tone. Kako bi zaustavili te nove, sve oklopljenije tenkove i kako bi zaustavili sve brojnije T-34, njemački inženjeri morali su konstruirati i nove lovce tenkova. U posao je bio uključen jedan od najslavnijih njemačkih konstruktora, koji će poslije rata dati svoje ime prestižnoj marki sportskih automobila. I tu je profesor Porsche prvo napravio Ferdinanda, kojeg je neskromno nazvao po sebi. Međutim, to se pokazalo da je to bilo jedno ipak pregolemo oružje i Ferdinand nikad nije sudjelovao u borbi, ali je zato na šasi na, na bazi Ferdinanda napravljen elefant slona. To je bila jedna recimo prepravljena verzija. Ovaj, to je bila jedna grdosija od 71 tone koja je imala taj moćni 88 mm top i to je vjerojatno jedan od najvećih promašaja njemačke ratne industrije. Naime, prvo, e, taj top nije bio samostalan. Dakle, ako bi se pomaknula meta, morao bi se pomaknuti cijeli elefant. Dakle, nije imao pomičnu kupolu. E, to mu je bila prva velika mana. E, druga velika mana je bila ta što nije imao suspregnutu strojnicu. Tako da je on doslovce uništavan malo toljvim koktelima mislim se jedna mrcina od 71 tone, pješadija ga je ovaj, uništavala kod Kurska molotovljivim koktelima. E, ukupno je napravljeno tu malo podaci variraju 45 ili 90 komada, što znači da su Njemci vrlo brzo postali svjesni da je elefant jedan veliki promašaj i vrlo skupi i svi su neslavno propali na e, istočnom bojištu. U posao konstruiranja tenkova uključio se i Hitler. U to je vrijeme on, uz to što je bio vođa njemačkog naroda i tisućugodišnjeg rajha, bio i vrhovni zapovjednik njemačke oružane sile, vrhovni zapovjednik kopnene vojske, Wehrmachta. Nadzirao je cijeli istočni front i neki je put poništavao stare i davao nove zapovjedi pukovnijama i bataljunima na istočnom frontu. Uz sve to Hitler je našao i vremena da daje prijedloge za nova oružja i da inženjerima mijenja njihove nacrte, govori profesor Tihomir Ponoš, novinar Vjesnika. A inače, u to vrijeme 1943. u Hitlerovom glavnom štabu se razmišljalo o tenku kojeg su nazvali Maus, kojeg je čak i napravljen prototip, a, koji je bio težak 192 tone. Naime, Hitlerova obsesija je bila da napravi neuništivi tenk i tenk koji će e, imati top većeg dometa. To je on smatrao da je glavno. Manevrskim sposobnostima tenka nije baš davao preveliku ovaj mogućnost, a u to vrijeme su čak u tim noćnim Hitlerovim razgovorima, krajnje iscrpljućima i kako Šper eh, piše prilično zapravo dosadnima i ispraznima, eh, su jednom uspjeli u svojoj mašti napraviti tenkor od tisuću tona, za kojeg su zaključili da bi bio potpuno neuništiv. Međutim, tada im je u razgovoru prišao jedan general oklopnih jedinica i pitao je, a što bi se dogodilo ako bi neko bacio šibicu kod ispusta za ulje? U travnju 1943. Hitler je potpisao zapovjed za operaciju Citadela. Prema planu operacije, njemačke snage trebale su u Kurskoj izbočini opkoliti sovjetske snage, uništiti ih i likvidirati tu izbočinu. Operacija neće početi do srpnja 1943. Oko Orela, Bjelgoroda i Kurska okupljali su se milijuni vojnika i gomila tehnike – Početkom srpnja kod Kurska počeće najveća tenkovska bitka u povijesti, u kojoj će Crvena armija slomiti kičbu pancer divizijama Trećeg rajha. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita Jambrošić, tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Miro Pjaca, a emisiju redio rediju vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.